الله سبحانه وتعالى نممتي يا الله سبحانه وتعالى اليوم natakallamu siku hii ya leo tutazungumzia min qauli llahi subhanahu wa taala innama yataqabbalu llahu min almuttaqina innama yataqabbalu llahu min almuttaqina kwa hakika si vyengine bali kilichokuwepo mbele ya allah subhanahu wa taala kwamba allah anakubali Allah anapokea, Allah analipa. Min man, kutoka kwa nani? Min almuttaqina, kutoka kwa almuttaqina, yani kutoka kwa wacha Mungu. Wahum man, na wao ni kina nani hawa wacha Mungu wenyewe? Aya hii ni sehemu ya aya iliyokuja katika suratu Almaida Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii nambari 27 kipande cha suratu Maida alikuwa anazungumzia kisa cha watoto wawili wa nabii nabii Adam alayhi salam, lakini kilichokuwepo ni hichi, wale wema wale waliokuwa wametangulia, wale ambao sisi tunawaiga wao sisi tunawafata wao katika dini wao aya hii imewashughulisha sana kwa kuwa wao imewashughulisha sana na sisi tunawafata wao ndio mimi nikaona bado nitazungumzia aya hii baada ya kuzungumza kuhusu nafsi katika hutuba ambayo kwamba iliyokuwa imepita baada ya miaka kadhaa nilikuwa sikuja mimi hapa leo nazungumza aya hiyo kwa sababu wao aya hii iliwapa hofu sana kubwa mno hii ndio kaida yao wao hawakuwa wakichukulia kwamba ni matukio yaliyokuwa yamekwisha kupita tunahadithiwa tu watoto wawili wa nabii adam walikuwa kadhaa wa kadhaa wao kawaida yao wanapopita katika qurani lkarimu wanafanya tadabbur wanafanya mazingatio wanazingatia aya ikawaumiza aya ikawatia hofu kwelikweli katika maisha yao wao ndugu zanguni katika imani hivi ndivyo ilivyo ahlulimani imani watu wa imani wanavyokuwa wanakuwa na hofu wao wana hofu na nini wana hofu ya kukubaliwa kwa amali zao wao hawakuwa kama sisi wao hawakuwa kama watu wengi walivyo wanajali kufanya tu ndo alau huyo anayejitahidi huyo akifanya anaona kama keshamaliza mzigo anaona kama keshamaliza kazi Aa, wao na hofu ya kukubaliwa ile amali imekubaliwa wana yakini ya mia juu ya mia yani wana uhakika wa mia juu ya mia kwamba amali itakayofanywa kama Allah anavyotaka ifanywe, kwamba Allah lazima atailipa tu. Wanajua hivyo na wana yakini ya mia juu ya mia kwamba Allah subhanahu wa taala si mwenye kudhulumu. Yeye Allah kajiharamishia dhulma na kaifanya dhulma baina yetu sisi yani bainakum haraman baina yenu katika riwaya imekuja kwamba ni kitu ambacho kwamba kilichoharamishwa hafahamu wanajua wao hivyo lakini wana hofu ya kukubaliwa kwa nini wakawa na hofu ya kukubaliwa ndiyo kwa sababu yawezekana likaja likatokezea jambo na hali ya kuwa watendaji watendaji wa ibada hiyo wao wakawa hawajazindukana kama jambo fulani linaingia hapa jambo fulani limeingia jambo ambalo litakalopelekea kubatilishwa kwa amali isikubaliwe na Allah subhanahu wa ta'ala hasa jambo hilo katika zama zetu ye, lipo na yapo sana hayo hayo kwa kuwa Allah subhanahu wa ta'ala anasema innama yataqabbalu llahu min almuttaqina, kwa hakika si vyengine bali anakubali Allah kutoka kwa wacha Mungu. Madhom ni kina nani wao? Kisa wao wana wasiwasi wao ni katika wacha Mungu, hawajui kwamba wao ni katika wacha Mungu, hawajui kwamba wao ni katika wacha Mungu, wao hawajui kama ni katika wale ambao kwamba amali yao inakubaliwa hawa mtu asiyekaona ah watu wa kawaida tu hapana qalat aisha radhiyallahu anha amesema bibi aisha radhi allah juu yake saaltu rasulullah sallallahu alayhi wasallam an hadhihi alaya nilimuuliza mjumbe wa allah sallallahu alayhi wasallam kuhusu aya hii aya ipi hiyo bibi kaitaja akaitaja aya yenyewe kwamba aya ambayo inazungumzia walladhina utuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, na wale ambao kwamba waliokuwa wanatoa na wanafanya kila waliotakiwa wao wayafanye, lakini juu ya yote hayo wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zina hofu. Anasema, nilimuuliza Mtume kuhusu aya hii من هم الذين نكنا ناني قالت يا عائشة أما سبب يا عائشة قلتوني ممن نكسيمة الذين يشربون الخمر ويصرفون ويسرقون وانا نكون اولادي نادى ويما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا سمى ما عائشه hapo alisema mjumbe wa Allah sallallahu alayhi wasallama, la ya binta Siddiqi, sio kwamba wale ambao kwamba waliokuwa kunywa ulevi na wanaoiba, yani kwa maana sio wale wanaofanya mambo mabaya, wanaofanya mambo maovu, sio wale, bali ladhina, bali ni wale ambao yasumuna wayusalluna wayatasaddaquna bal yakhafuna, bali wao wanakhofu vipi ya mali zao zitakubaliwa au zisikubaliwe. Anafikisha Mtume akapiga msumari kumwonyesha Aisha na kutuonyesha na sisi kwamba hawa ni wale wanaojitahidi kuliko wengine wote duniani. Hapo ni masomo Mtume sallallahu alaihi wasallama, akasoma aya ya Qurani Alkarim yusariuna fi lkhairati wahum laha sabiquna, wale waliokimbilia katika mambo ya kheri. Wahum laha sabiquna, na wao katika hilo jambo la kheri, katika kukimbilia mambo ya kheri, sabiquna, ni wenye kutangulia, wako mbele, wa mwanzo kabisa. Haya maisha yanazidiwa vizuri kwamba ni aya zinawazungumza masahaba katika aya ya sitini na sitini na moja ya sura ya ishirini na ya sura ya 23 tatu suratul Mu'minin, mtume akasema anakusudiwa hawa wenye hofu hapo ni wao, walladhina utuna ma tau wa kulubuhum wajilatun, wao sio waovu, sio waovu. Lakini leo wapi? Leo utakuta kama kigelegele utakuja kama shangwe, hasa hasa hasa hasa kwa wale ambao kwamba waliokuwa maskini wamekubali, maana yake kuwa wao ni lazima kuwafuata salafi salihi wema waliokuwa wametangulia katika masahaba na katika wengine. Wao wanaona kama ishu kwamba kilitakiwacho ni kufanya tu, na ndio maana utakuta naweza akafanya mambo mpaka laitani, kama ingekuwa ni dawa, laitani ingekuwa ni dawa ya kula, basi ingelikuwa maradhi inaleta maradhi inaleta matokezo yake. Kila kitu kama hakifanyi kwa mpangilio utakiwao, basi hakina manufaa. Kama hakijaleta madhara, basi kinakuwa hakina manufaa lakini mara nyingi kinaleta madhara, na hivi ndivyo hali ilivyo. Kwa nini? Kwa sababu kuingia kwa kitu kati kitakachoharibu amani, hasa katika zama hizi, ni jambo ambalo kwamba litarijiwalo ni jambo ambalo kwamba lipo na linatokezea. E, wameogopa maswahaba katika kipindi chao kuingia kama nini, mfano wake kuingia mwingine asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala kwani nini maana ya wacha Mungu kwa sababu Qur'ani imesema innama yatakabbalu Allahu min almuttaqina kwa haka si vingine bali anapokea Allah kutoka kwa wacha Mungu mani almuttaqun nani wacha Mungu ucha Mungu ina tafsiri nyingi lakini tafsiri ambayo kwamba iliyokuwa asdaku yani iliyokuwa kweli zaidi na tafsiri ambayo kwamba iliyokuwa imesibu zaidi ucha Mungu maana yake kwamba ikhlas, yani kufanya kwa ikhlas kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kila mtu anachokifanya. Na la pili, na la pili, mutabawatu rasulillahi sallallahu alayhi wasallama, yani kufuatwa mtume sallallahu alayhi wasallama. Sasa kile kinachoingia kati kile kitakachoharibu amali kinawezekana ikaingia si kwa ajili ya Allah si kwa ajili ya Allah, kwani amali lazima iwe mia juu ya mia, akusudiwe Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa ya kuacha, Allah kalikataza jambo, au ikiwa la kufanya jambo ambalo Allah akaliamrisha au kalipendezesha jambo hili kufanya, iwe si kwa kusudiwa yoyote, bali kukusudiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na wengi katika watu hili jambo hatunalo hili jambo hatunalo linaingia mambo mengine anaweka mtu maslaha ya kidunia hapa nitapata pale fulani mtaonekana kadha na mfano wa hayo na ndio maana miji midawa mengi inawezekana ikawa lakini kama hayana madhara kama haina madhara basi hapana faida ambayo kwamba inayopatikana na ndio maana kwa ajili hii jaa min ali bin abi talib radhiallahu anhu kumekuja kutoka kwa ali bin abi talib radhiallah juu yake ali alisema kuwaambia watu katika zama zake yeye katika kipindi cha ukhalifa wake yeye ali bin abi talibin aliyoambia watu kwamba tadabbaru au kama kala ali bin abi talibin au kama alivyosema Ali bin Abi Talib. Makazingatieni min hadha, kutokana na jambo hili. Jambo gani? Yani min alamali, kutokana na amali, kutokana na ibada. Kwambia zingatieni tena sana, fataamalu, zingatieni kwa makini tena sana kuhusu jambo hili la ibada mnazozifanya na amali, kisha baada ya hapo akasoma aya ya Qur'ani al-Karim, innama yataqabbalu llahu min almuttaqina, kwa hakika si vingine. Allah kafunga maneno, kafunga maneno kwamba kwa hakika si vingine mali anakubali Allah ibada, anakubali Allah mali kutoka kwa wacha Mungu, yani kutoka kwa wale waliokuwa wanafanya kila analolifanya wanalifanya kwa ajili ya Allah tu basi, na kwa kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, kwa kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Mfano, Mtume sallallahu alaihi wasallama alikuwa anakwenda kwa hatua bina hatua. Lengo anasema nini? Anasema naogopa nsije nikawachosha watu, naogopa nsije nikawachosha watu miongoni ya kufuatwa mtume ni hatua baada ya hatua muda baada ya muda ili msije nkawachosha watu ali bin abi talibin ana wapa nasaha watu na anawataka watu wakumbuke sana suala la kukubaliwa kwa amali kwa nini kwa sababu amali haikubaliwi isipokuwa kutoka kwa wale wanaofanya kwa ajili ya Allah na wale ambao kwamba wanaofanya kwa mafundisho kama alivyofundisha mtukufu wa daraja nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايها المسلمون عباد الله اني واسلام اني وجه الله سبحانه وتعالى جاء من عبد الله بن عمر يمكن يعني منين كتب عبد الله بن عمر رضي الله عنه رضي الله عنه ziwe juu yao yeye na baba yake maneno yenyewe yako hivi kwamba alijaa rajulun katika riwaya imekuja jaa sailun ila abdullah bin umara alikuja muombaji kwa abdullah bin umara radhiallahu anhuma wasailun talaba minhum an yusaidahu na yule muombaji alimtaka abdullah bin umari kwamba amsaidie bishaiin min almali, chochote katika mali. Faqala Abdullahi libinihi akasema Abdallah bin Umari kumwambia mwanawe, atihi dinaran faatahu, mpe dinari. Mwanawe akampa yule mtu dinari. Faqala, akasema bunuhu, mwanawe mtoto wa Abdullah bin Umari akamwambia baba yake taqabbala llahu minka ya abata akamwambia maneno yenye maana kama hivi kwamba taqabbala llahu minka ya abata amekwisha kukubali allah kutoka kwako ewe baba yangu na pia unaweza kuleta kama ni jumla kiduaia kwamba akubali allah kutoka kwako wewe amali yako hii ya kutoa ulikokuwa umetoa alipoyasema maneno hayo faqala abdullahi bin umar lau alimtu laitani mimi ningelijua ana llaha yaqbalu minni sajidatan wahidatan ningelijua kwamba allah anakubali kutoka kwangu sajida, sijida moja tu au sadakatan au sadaka yote ile ambayo kwamba nitakayoitoa basi lam yakun ghaib isingekuwepo jambo lolote la siri jambo lolote lilokuwa ghaibu, yani la siri, ahabba ilayya, linalopendeza zaidi kwangu mimi, min almauti, kuliko kufa. Ngekuwa Allah najua kwamba anakubali kutoka kwangu mimi amali yangu nilokuwa naifanya, awe ingekuwa hakuna chochote ambacho kwamba katika mambo ya ghaibu, mambo ya siri lenye kupendeza zaidi kwangu mimi kuliko kifo sahaba huyo ana hofu kwa kuwa je mimi na wewe hawa ni masahaba mambo yako vipi ibnu lmaliki na vile vile amekuja kutoka kwa ibnu lmaliki anasema samitu aba darda tabiina huyu rahimahullah anasema samitu aba dardaa radiallahu anhu nimesikia kutoka kwa sahaba abi dardai radda allah ziwe juu yake lain astaiqinu lain astaiqinu, laitani mimi ningelikuwa na yaqini, yani ningelikuwa na uhakika anna allaha taqabbala minni salatan wahida, kwamba Allah amekubali kutoka kwangu mimi sala yangu moja tu, basi ahabba ilayya min addunia ma fiha, jambo hilo lingependeza zaidi kwangu mimi kuliko dunia na vile vilivyomo ndani ya dunia. Tabua ndugu Muislamu, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala anakubali kutoka kwa wacha Mungu, hakubali kwa mwingine asiyekuwa wacha Mungu. Hali tulizokuwa nazo sisi tukitaka tusitake ni tofauti na hali za masahaba. Sisi tuna majambo mengi, tuna vijambo vingi kushughulishwa na mambo ambayo kwamba tukaacha kutekeleza vizuri amali tofauti na wao vile walivyo na mambo mengine kuweka dunia mbele zaidi kwani wao ukiona mambo yanaharibika sababu yake ni nini sababu yake ni nini make wachilia mbali katika dunia hata katika hata katika dini sababu ni dunia hakuna sababu nyingine yote ndugu yangu ndugu yangu nafsi nafsi nafsi nafsi pambana na nafsi pambana na nafsi pambana na nafsi kama si hivyo hali tete hali mbaya kuliko vile ambavyo kwamba tunavyotegemea mimi na wewe hali ni mbaya tena kwa kiwango cha juu kabisa cha ubaya. Hali ni mbaya tena kwa kiwango cha juu kabisa, hali ni mbaya. Allah anakubali amali minal muttaqina, kutoka kwa wacha Mungu. Man humul ladina ni kina nani hao? Wale ambao wanaofanya kwa ikhlasi, kila wanachokifanya wanakifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala tu si kwa ajili ya mwingine yeyote yule. Na vile vile wanafanya la pili hilo kwa mujibu ya kumfuata Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallama, yaani wanalolifanya liwe lile linatoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama. Hasa jidhani hali wewe, miji bidaa kibao, miji bidaa kibao, ria kibao, ria kibao. Kila mmoja anatakiwa atulize akili yake na muombe Allah subhanahu wa ta'ala asifate shangwe. Masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Allah anawazungumza kwa kusema katika Qur'an al-Karim, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajilatun, wale ambao kwamba wanaotoa vile walivyopewa na anafanya kila anachotakiwa kukifanya, lakini wa qulubuhum wajilatun, kwa kuwa wao kwa mula wao watarejea je amali zimekubaliwa ulaika yusariuna fil khairati wahum laha sabiquna na hali ya kuwa wao ni wenye kukimbilia katika mambo ya kheri tena wako mbele kweli kweli lini haya na ndio maana napenda kumalizia ubeti huu tena ya nafsu tubi ewe nafsi tubia ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia, ya nafsu tubi, ewe nafsi tubia, fa inna almauta qad hana, kwa hakika mauti yamekwisha kutufikia. Wa asil hawa falahawa ma zala fattana, yaasi matamanio, yaasi matamanio, falahawa ma zala fattana, kwani matamanio hayatoacha كنت في ديني اللهم كن لنا ولا تكن علينا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا ورفعنا ولا تبعنا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه الله tunakuomba utujalie katika wale wenye kukubaliwa amali zao tunakuomba allah subhanahu wa utujalie sisi pamoja na watu wetu katika wale wenye kukubaliwa amali zao Allah tunakuomba Allah subhanahu wa ta'ala utujalie katika wale waliokuwa kile wanachokifanya wanafanya kwa ajili yako tu si kwa ajili ya mwingine yoyote na kwa ajili ya kumfuata mtukufu wako wa daraja Nabii Muhammadin صلى الله عليه وسلم آمن آمن قوموا إلى صلاتكم